Chunka kimsayoh kah capítulo. Dios ninchiktaja imainam agradanamanta. Iñihkunapa kuyakuyninja amaya tukuruchuncho. Wasikichikpis tapas amaya hungaroichikcho. Chainata ruraspankum wakinkunaja, manayachastin angelkunata Jesucristo raiko, Presuchas kunawan kuska karselpi kachka hinaya, paikunamanta yuyarichi Ñakarichka hinaya yuyarichitaq kunamantapas. Casado vidaja llapallampa ya kachun. Respetasqataqya kachun puñunankupas. Hukuan tupakurujkunatawan, kunataja Dios me juzganja. Amaya, apoyaytaqa kuyaychikchu, ichaqa kapusuqnikichikwan ya contentakuychik. Dios menerja, manapunim dejas jaikicho nitag mensajes jaikicho, nispa, confianza confianzawan mininanchi, Señor meñujapa, yanapawagniha mana y Runapa imapas rurawanantaja mana manchakusachchu. Dios papalabranta usasogni kichik mantayayo yarichik causas Y confianza kawsasqankupi yuyaymanaspaykuna hina confianzayuq kunampas y kunanpas wiña Jesucristo ha hina aiza Tukurikchaq mana uyarisqaykichik kurikurimuq kunawanga amaya chikcho. Leiman hina mikuyllawan favor ninguan favorninwan sunquykichik kallpanchaqmi aswan Mikuy Mikuykunallaqa manam kallpancharqachu chaylayman hinalla man Diosman kuna karpapi sirviqkunaqa mana mikunmanchu animal kunapa animal kunapa yawarninta kunapa jefin chuyay y cuartoman apayko Animal cuerpuntañataqmi campamentopa Jesús kañaq Jesuspas kikinpa yawarninwan runakunata sapachanan pahmi, llaqtapas awalawninpi ñurja. Ñuqanchikpas campamentomanta manta Jesusta paya, payta apin kamiwaptinchikpas aguantaspa. Kaipachapi pachapi llaqtaqa, Kaskangraikum, Rikurimunam Pachkah rikurimunan kaq maskachkanchi. Chaynaqa cañasqa ofrendata huchka hinaya, manta willakuspa Jesucristo kama, Dios talabasunchi. Allin yana kapokninchikwan yanapakuytaqa Amayahun junqaychikchu. Chay mi cañasqa ofrendawan hina kichi. agradankichik. kichi. runakunata kasukuspaya paykunaman sujitakuychik. ikichikmantam almaykichikmantam cuentalikuchkanku, hinaspam Diosman cuentata Kasukoknikichik Kasukuqnikichikqa mana llakikuspam kusisqalla pusasun Mana mana allinnikichikpaq chukanman ñuqaykupaq dios Diosta mañakuychik. Tukuy imapi allinta purtakuyta conciencia allin concienciayuqmi kachkaniko. Qamkunaman manchaya Dios kutichimuananpaq ya tukuymanta llalliqtaqa Dios Diospa bendición nin mañakusqanmanta. y hukuq Dios ya, yawarninwan wiñaypaq musuq contrato Rorahta, Otah ovejakunapa hatun ninche Jesucristo ta causareche Dios ya, munasqanman hina ruranaykichikpah tukuy allinta husunkichik. Jesucristo agradon agradon pa rurawasun. Jesucristo ya uiña uiñaipa Amen. kachun. Amén. Wawqipanikuna, ruegakuykichikmi. pa qillqamusqayta ya, Pisilla captimpas pacienciawan kuichi. Yachaychikya, wawqinchik Timoteoqa ñam karcelmanta Hamoptinga, Chaylla y amurusaqmi qawaykuqnikichik. dios pusaqnikichik llapallan runakunatawan Saludamos un Kichikmi, Italia omanta kachkunapas. Dios y yalla son quiche.